kah capítulo. Imainam Dios adorananchikmanta. Imamantapas puntataja Dios ninchikta mañakunanchik, llapayan arunakunapaj. Paikunapajmi orakunanchik ruigakunanchik, hinaspa agradecikunanchik. Mañakunanchiktajmi liu autoridad autoridad autoridadkunapajpas. Chaynapi allin hinaspa hawkalla causaspa, Diosta allinta servinapa hinaspa Paiman agradaqta kawsanapaq. Kayqa allinpunim hinaspa Dios Diospa agradunpaqmi. Diosninchik hamunachkanmi grunakuna, runakuna kunankuta, hinaspa chiqap yachachikuy riqsinankuta. Diosha, Diosqa. Dios Diosninchikwan runakunata allinyanachikpas, chay allinyanachija Jesucristo. Urunayaruspanmi, intriga salvawananchikpah kikinmanta pi inaspam rantinchikpi wanyupuarganchi. Kaikunatam Dios riqsichiwanchik tien pupi. chaypahmat Dios aklawarqa apostol ninkaspay, mana hutyukaq runakunaman yese chikani, chihap chiku chiqap yachachikuykunata hinaspa imainam ininankuta. Ñuqaqa chiqaptupuni rimachkani, manam kunicho. Ñuqa munachkani tuku nastinpi kaq runakuna, makinkuta uharispanku Diosta chuyasunqulla mañakunankuta. Chaytaqa rurachunku, ama piñakuspaya, inaspa ama atipanakuspaya. Warmikunapas, humildadwan ya chakuchunku, chainapi ama pitapas hukman kunata hukmankunata piensachinankupaq. Amatahiyah, Allichapakuchunkuchu Amatajia adorna Adorna adornakuchunkuchu jorimanta alhakunawanpas, nitaq kunawampas. nitaq preciopa chanin pachakunawanpas. Aswanja Alin kaqkunata ruraspaya, Dios causa causa huarmikuna hina riqsichikuchunku. y upallayaya Warmikunataha manan pirmitinichu Kunapi achichinankuta nita munaychakunankutapas, munaychakunankupapas aswanqa Upayaleya oyarichunko. Dios taja adamtam unancharja, chaimantanyam Ibataha, Kolebraha Manatahmi adantachu engañarurja, asuanja ibatam Paima Huchalikururha, chaymi nyakarichkas papas, salvaconja Dios Dios confiakuspa runamasinta cuyaspa, mana huchapi inaspa MANAPITAPAS mana pitapas piensa chispa.